Goiz berri juntan eh, gue kumitetan eh, ebai Pascal Burguen, eskual eh, asiakua, egunon? Egunon. Ditugun zenbaki batzuk, 2000 eta hamahiruko ikasturtean, 2000 eta berroita hamazortzi haur bazela eskual asiak barnean, batzuk elebidun sisteman erangenezake, eta beste batzuk murgiltze sistemean, eguneko ehuna euskaraz. Bata eta bestearen porsantaiarik eman haltzen Oh goita ma bi eskoletan, ama sei eskolek dute murgiltzia proposatzen ama eskolan. Kan edu bi eskoletarik eh, batek proposatzen duela burra sueri, uh, eh, ama eskolan uh, euskaraz uh, ikasdezaten, odan ama eskola gehienetan uh, murgiltzia ipatzen erarik, eta tipien eta tartekoen mailan. Baina hiru eskola bat ditugu ere, beskoitze, kambo eta dona zahe, hek eh, mugu giltzea edo euskarazko errakaskuntza osoa osoki euskaraz, proposatzen dutenak, benen eh, ama eskolako azken urtean ere. Hortzaz gain, ba, aktualitateako hai eta gobernu aldaketak eta direla eta eh, ministro berri bat eskunde nazionalak izanen duela, belkazen hortaz zerbait badakizu, ze interes duen eta errakaskuntzaren zat, eta bereziki hizkuntz gutitu edo euskararen zat? Eh, momentoko ez, nik ez baina izo gubernoko sekretu horietan, boi duriz hor ministro berriak berko ditu eh, duzer guziak eh, magnetik ezagutu, ez dakit haldak eta izanen denez, boi duriz txartze hortan, pundu handiena izanen da ritmo berrien uh, aldaketa ura, hor, guk uh, erakaskuntze katolikoan, burrasuekin hainiz eta eginik eta erakas uh, hitz eginik, gutik gira eh, nahi baduzu sistema berri hortan sartzen garenak. Hor badira eh, bost eskolan ikuste E eta bertze bat bihar noan e, berrietan sartuko direnak, benen gehienek e, segitzen dugu e, bezala. Euskarazko eskentzari buruz, badakigu Eskunde Nazionaleko elhebidunetan badituztela nekeziak, eh? Euskarazko bat ordezkatu behar delarik arrazo baten gatik edo beste, hanitzetan frantsesezko nurbait igorria zaiela, zien sistema ezberdina da, nula funtzionatzen da, zer dira zien Euskararen inguruko behar eta errealitatea kalitate eta nekeziak berdina da, bai, handa eh, hiru eh, sistemetan, bai, uh, sehaska, bai, rakaskuntza publikoan edo guretzat erakaskuntza giristinoan. Bakotxak baditu bere bere zidasunak. daiteke hiru sistemen zat, horrezkatzeak edo erakasle berrien atxemaitza edo euskara dunen aurkitzea hori dela harazu handiena urte horietan eta geruari begira hortan badugu santiara animaleko bat. Gure kasuan handaiteke hainizetan euskarazko erakasle bat eskazderarik, horrezkatzeak gertatzen aldira guk baditugu jende batzu ordezkoak direnak. Bon, mainan uh, egia da bai ez dela beti-beti konpontzen al. Emaiten du urte zurte, emeki emeki balin bada, Euskararen inguruko gozea edo beharra agertzen dela geroago eta indarrean ago, zer litzateke giltza beharroren asetzeko? Sistema elebidunian, hortan eh, or, uh, baina ez eta hau baita gure, gure ardura, nahi balima dugu uh, aurrek euskara ikasezaten eta euskarak bere lekia tandezan ikastegi batean, bedelen behar abala. Borrasuak behar dira biziki motivatuak prezidenak proiektu hortan txarzeko, erakasle motivatuak behar dira, eta honen gainetik nik uste importanteena, zuzendariak behar du orako espiritu bat eman, eta eskola elebidun batean. Talde osoak proiektua unartzen ularik, talde osoak gara nahi du, uh, ez bakarrik Euskaraz erakasten eh, dutenek, benan. Euskaraz erakasten dutenek eta frantsesez erakasten dutenek, helgarrekin uh, eh, hola, beren eskola edo kolizua edo lizioa biziarazten dutelarik, eta Euskarari lekia emaiten, hor, uh, zinez iduritzen zait, uh, aur, ere bidunak formatzen alditugula. Aldiz, uh, eskolazko erakasleak beren aldetikari ari balimadira bakarrik beren txokoan eta bertze erakasleak edo zuzendariak bertze bat hartzen bali madu, hor nekez, nekez, nekez ari gira. hortan da gure sistema elebidunean nik uste giltza. Nahi bali madugu zerbait egin, egiten alda, eh? baina behar da atxurutuki denen, denen, denen eh, behar dugu. eta olako dinamika bat behar da sortu eskola batean, kolezu batean. Gure kasuan, eh, desberdintasun handiak bat dira, baina ikusten dugu uh, leku batzuetan zinez gauza ederrak egiten aldirela. Erakaskuntza katolikoan eh, zide eta bon badakigu behin eta berriz baionako alieta pikuak euskaldun fededun batzuen ganik ba ez dakit beraen adiarazpen edo erranak edo direla ongi hartuak izan, nolako harremana du zure ustez euskararekiko eta horren erakaspenaren eh, inguruan? Ba, gure kasuan, erakoskontza uh, eh, naiz eta Euskaraziak elkartea aski bizi izan, eta sistema elebiduna aski garatua izan uh, gure, gure sisteman. Falta zain, nik uste, bai, olako borontate bat uh, zuzendaria nausien gatik, edo ardura adunek, ikusten dute, bon, elebitasuna edo sistema elebidunak uh, bere bidea egiten duela baina ez dute beti-beti bursatzen edo indartzen edo ikuste hortan da ere hori barnetik, eh, barnetik ikusita, guretzat hortan da giltza bat behar dugu atxurutuki, bo, bertze urratx bat egin, urgunago joan eta bo, ikuste pixkat motiela gira. Bon, be, baduzie, bimil eta hamalau geren urte hau eh, indartzeko, korai hauen eta Pascal Burgen eta egin behar lan betetzeko. Oh saiatuko, mire esker zuri. Gue goiz berri huni segidan emaiteko eskolen e, eh, realitatean barnene dugu sehaska, azken eh, txanda beraz eh, hirekin urgorostiaga, egin hon? Hasiko hituk lehenik aktualitatea ikin, eh? atzo jakin behituzi epaueko hauzitegiaen erabakia, beraz ez da erabaki ona? Ez, ez, ez, bat ere, uh, zazpi egun mandauzkigu, beraz, hortik lekutzeko, eta e, eh, jakinez eh, zazpiegunetan ez dugula gauzan dirik atxamaiten albe, kezka, kezka osorik da. Sartzea goizuntan eginen dute ikaslek e, eh, berean, baina gero ikusi beharko ze, ze bilakatuko giren. Goizegi ikusteko zer gizata erantzun bat eman ihan izanen den ze askaen ez? Bada, hile girela karikirela bide baten txeka, baina argi da erriko etxak lagundu ordez trabak emaiten dituela, eta argi ere, soluzio bat behar balima dugu ziburun, erriko eh, arekin atxemanen dugula soluzionea, bestaz, e, oino zailago baizik ez da izanen. Beraz, eh, ikusiko, notifikazioa ofizialki ukan eta be, zazpiegun ukanen ditugu, e, ara, beraz, dei bat erriko etxeari ere, e, nahizta iduri duen elkor direla, ebe, elgarrekin aztertu ditzagun aterabide ezberdinak. Eh, eiek presentatu dituzten aterabideak ez baitira honak, ze jaitzen baitaukute, aski dutela horiek eskola publikora joaitea, edo ondoko errietako ikastoletara, beraz, uh, eta ziburutak burasoek nahi dute ikastola bat ziburun, beraz, eh, nahi ala ez, hala ala, izan beharko da. Lekia justu behar duziela eta esperima duzi egiten zer? Ebe, eun euroko isuna, hori izanen giren egun bakots. Beraz, uh, ara, uh, guk ginen epe luzeago bat, eh, jakinez eskola publikoak bere sartzea toki hortan eginen duela zaroan, baina uh, erriko etxeak uh, presentatu du paper bat, eganez, uh, ezin bestekoa zela gu hortik joaitea, eiek lanak bururatzeko jakinez ere gugiren tokian, eh, belaja besterik ez dela, beraz ez dela inolako lan ikiteko gugiren tokian, beraz, bon, astapenetik eh, hien e, hitza ez zute bete, orain e, be, ez edo nola kalifikatu behar diren errandakoak, baina bo, iduriz paueko epaile administratiboak segitu du errikoetxe alde hortatik eta beraz galde egiten hauku zazpiegunen muruan eh, lekutzean. Erabakia jakin ondorioz, ez dakiat eh, berbada denborarik ez duzi izan, bena Euskararen erakunde publikoa bestiak beste harekin harremanetan eh, sartzea edo korapilo horren nolazpait bideratzeko, goguan da edo zer? Guk deia egin dugu deneri, gana eh, bai, eh, erriko etxeko ez bakarrik hau zapezari, ez baitu deusen zuen, eta eh, erriko gehiengoari deia egin dugu, baina baita ere, beste egitura guzieri, eh, beraz uste dut, orai, bai, Euskaren akonde publikoa du beste denen artean behar dela zeitegin aterabide bat atxamaiteko. E, ikastola ziburun izanen da eta bada eta izanen da. Beraz, gaizki pasten bada, gero hor erriko etxeari bakarrik beharko zaio leporatu. Nola espikatzen ahalda holako jarrera bat jakinez eta izan murgiltze sisteman, izan eh, euskalazia, izan eta hezkunde nazionaleko klase elhebidunetan hartzen eh, mali madira zenbaki guziak, ikasleen ehuneko hogeita hama seiak, gizabataz edo bestez euskaraz segitzen ditu kurtsoak, geroago eta arguntagoa da iduriz euskararen eta ikaste eta kurtso batzuen hartzeko behintzat gogoa etxekoen gan, nula oan nolako, holako ez dakiat, tabu edo holako maleziak badira? dut, uh, dinosauroak desagertu zirela, baina ustut, uh, eh, ziburuko hau zapezak fogatzen dola oino batzu badirela bizirik, eta zirela oitu garai eh, berrietara, eta beraz, eh, iduriz, eh, ara, batzuk gelditzen dira, zirenako hartu beste mende batera pasatuak girela aspaldian, eta eta Euskarak beste hizkuntzen ondoan bizirik irauteko eskubidea duela, baita ziburun ere. Gehi hortzaz kanpo, ez dakiat, ondorio berrezik izanen dinez ez aska hezkunde nazionaleko ministro berria dela eta, Ez, bon, egeiten aldena da, joan den ikasturtea biziki zaila izan zela guretako, eh? endaia eta ziburuko aferak izan ginituen, orain, uh, bajetu, endaia eta beskuitzeko orain ziburukoa, Me bon, iduriz horrek ez du jendea beldurtzen, zenta sartzeuntan uh, kopuruak hitz ere gora izanen dira, goratuko dira lehen mailetan, uh, kolegioetan eta baita liseoan ere, beraz uste dut hor, egitaren atxekimendua eta gizarte osoaren atxekimendua jogatu dela, berriz ere egorarik zailenetan ere beti aintzina ibai gira. Naiz eta geroz eta gutxiago izan, be, guk geroz eta gehiago ditugu eta uste dut eh, postekoa dela ministro aldaketak boz, tutuzte eh, aldaketa behirik ekarriko duenik. Guretzat importantena, horrak hori da, eta eta plazerez, eta ustut, eh, denak kontent eh, eginen dugula sartzea. Erabaki handana bat ikastolen edo zehaskaen kontre hartuak izan dira prefetaen ganik, beraz, estaduaren ganik, estea bere kaltetan ari, jakinez gentiak geoago eta habo, uskaen presentzia aldarikatzen dira? Ben nik uste dut baiet, horrek fogatu du, pentsa jendea ja, e, buraso batzu prez direnak egin e, hiru edo bi urteko aurrak lehen aldiz eskolan emaiteko ziburu bezalako e, ikastola eta duen egoera hortan, horrek fogatzen du, dela deus geldi jaraziko gaituenik, eh? eta uste dut ikastole behoita bost urte hori fogatzen dutela, eta maliruzki gu nahiko ginuke gauzak lasai eta ongi egin, e, iduriz ez da, ez da posible, eta bon. Ba, intzina eginen dugu gure, gure hizkuntzaren eh, alde, eta eh, uste dut uh, egitarrek uh, autetxi zenbaitengan eta estatuarengan aintzina uh, badutela eta lehenago gertatu den bezala orain ere, bat egin beharko dute egitarren nahiarekin. Finitzeko urgorostiaga, beraz atzoko erabakia jakinik, aste hartu goiza gituk, zer da ondoko aktualitatea erabaki hori dela eta sehaska entako? Kusiko dugu, orain eh, burasuekin eta gogetatu behar dugu, nola egin, aterabideak eh, atxeman eta eta intzina segitu. Eh, bon, hori hogeita ikastola baitugu, hori da hoietariko bat, beste hogeita ikastolak ere, bon, hor dira, Eh, gauzak e, sartze honetan eh, untxa joanen dira, jendu da kopurak puruak aintzinatuko dira, beraz ez ere itxutu behar ziburuko egoerarekin, azken finean horrek ere gordetzen baitu ikastolak aintzina zela eta e, jotzen badu ere aintzina zela. Urgorostiaga, mila esker eta xantzahun zien eta urratzetan. Mila esker.